Միսնան մթն աշխարհքնեն։ Մի մարդ մենգել մեն կնեգենում, տահանց խոխաչինում։ Տահան գյուդում չնթահին չանեն։ Այդ մարդը սկանոմա թամին հերուտեղ մին պարավ կա։ Թիլիսիմավ ամմն հինչ կարող անել որ խոխայինի։ Երակնում քնամ այդ պարավեն կոշտա։ Պարավը ուրուրուց ընտական իրեք խնձորատուսոնում, տամ այդ մարդին։ Խնձորներ են մինի մծայինում, մինի մաշնակ միննել կուճուր։ Պարավը խնձորնեն տամ հա համելասում, Եշի հա, ոչ միննելա կծես ու չոտես։ Տանք իրեքն էլ տղային տրնլական։ Այդ մարդը խնձորնեն յորանում հղեինում։ Հղեննի դիմանում չի, ոզմա գիդա թավր խնձորան կծե ինչ գնի։ Կուճուր խնձորան մի խրեք կծումա։ Օտում, հետո մնացածն էլ տնում ջուբումը։ Կինամա հսնում տոն, մինքան ամս վրանց հակենում, երկու խնձորը երկու ցաղ տղա են տեռնում, կսատ խնձորն էլ մին կսատ կտս տղա է տեռնում։ Այդ տղերքը մծանում են։ Տահաց մի մծ լա բաղայնում։ Բաղեն խնձորներ միշտ պակասում ար։ Տղորանց մծը կինամա վեր քշերը գարաղուլան է։ Տեսնա խնձորը հուա կյուղանում։ Կինամա բաղումը պրանվում կարմչի զարթուն կենա։ Քոնը տանումա քոնայնում։ Մաշնակն էլա կինամ։ Էլա կարմչի։ Կտը զվեր կինամա մաննը կտրումա երան աղացում հանցուքոնու տանավեջ։ Շերենքես մտածնում եմ մի մած օշապնի մտաբաղը, մի մած խնձորի ծարփուկեց, շլյակես տարավ, քրծեն հաթավոնի մտավ, մի զոր քարտերավ հաթումը էլ ուրվածվեց։ Տղան այդ վերտստմա քնամա հորն ասում։ Հարը տողորանցն հետ քնամա այդ քարեն կոշտո, քրծեն ռխան քարը յորոնոնում տեսնում մի մած վեր։ Քենդիրն պիրում, մստղենանա կապում, վրան կախտամ մս տղան վերքին ամա վերեն տակեն հսնում, սասը հանում, վայ, էրից, էրից, ծիքին տամ տրան ետ դուսոնում, մաշնակն ընկցում, էլ հաթա, վայ, էրից, ծիքին տամ տրան էլ դուսոնում, կտզնասումա վերինց կինդիրավ կապեք ծիք վերը, հենց վեր ես ասեմ էրից, դուս կանեք, դուս չոնեք, հա, պես կթողեք, կուջուր տղեն վերկցում են վերը, ասումա էրից, էրից, կենդիրը պես են թողում, Տակինամա մին տան Տորնոպեցանում տեսնում մին 20 օղտը գլխանը օշապ կոնիլած, քշտինել մի ղաշենք աղջիկ նստած գյուլբայանում։ Էդ աղջիկը թա աղբեր, աղբեր, իդ դերքինի, էս սահաթս 20 օղտը գլխանը օշապը երակնական քզոտ է։ Տղան թա ես օշապենան ավախում չում, ասա տեսնամ հիշտեղ անրա օժը։ Աղջիկը թա ենա են գոլեո թաղեն շուշի մաչի։ Տղան թխում աշուշան կոտրում, ծրվտամ Օշապը ճլմկոտալավ երակենում, աշկերպենում թա սա մի քանի օրա մարդու մս չի կրկստակն ընկալ։ Ստեղած մրթավ է տակյամ, երկենամ սպանեմ օտեմ։ Այդ տղեն ցերքինել մին կոպալայնում, պտոկը ծանդր արկատ կոխած։ Օշապը վրետ խոսքն ասումա, տղան կոպալավը կլխեն մհը թխումա, օշապը ստակումա։ Դրանա եթե խելավ էր կինամա, մին տամ մղակելապեցանում, դստում երես նոխտու կլխանը մի օշապ կոնելած կշտինել ինդի մին ղաշյան գաղջիկ նստած գül բանելիս։ Այդ աղջիկը տղեն թա ջելերա փախել։ Էս սահատը սերս նողտը կլխանը օշապը երականնական քզոտ է։ Տղան թա ես ուշապն անա վախում չում։ Մինջասը տեսնամ նրա ուժը իշտեղա։ Աղջիկը թա Էնա են շուշի մաչին կողքը ու թախումը տերած։ Տղան թխումա ճուշան կոտրում, օշապը զրտնանամա թա էս ինչ լա պենա։ Մինքան օրաբեր մարդու մշին գալ կրկստակը։ Տուլը հակոննավտ եկալս ինձ հետ է։ Ես սահատս ես երկը կնեմ քզոտեմ։ Վրտի ասում տղան կոպալավտ խումա ու շապն սպանում։ Խիլլա տղ տղան կինամա մին տամ մղակալապեցանում եշում տեսնում 48 տկլխանը մին օշապ քոնիլած մի շատ ղաշենգեղ ճիգել կողքեն նստած գյուլ բանելիս աղջիկի տղեն թա ջելրա փախեր էս հատս 48 տկլխանը օշապը երակնական կզոտ է տղան թահայս ու շապենան ավախնջում, դու ինձ ասե տեսնամ, նրա ուժը հիշտեղա։ Աղջիկի թա, ենա են կողքը ու թախումը, մին շուշակա է նրա մաչինա։ Տղան նիամոնում կողքը ու թախը թխում շուշան կոտրում, օշապը զրտնան ամաթա։ Տղեն մուտանա օտ է, տղան կալխեն թխումա սպամ։ Դրանա եթե իրեք հուշուբներեն վսկեղանը, ապրանքը լող, վակումա, վրեն առաջի պիրում, աղջկորազնելան հետ տանում։ Քենդերի տերան գծումն լող կոպոտումա ցիկենտամ պիցերցունում երկու ողջկորանցնել վեր դուսնոնում մնամա ինքնան 40 տկալխան ու շապեն կշտը են աղջիկը վեր ամմնա գուճուրնու ամմնա գաշանգնանու ախբերքը տերան ցեն ընտամ թա ցզանա մնակ մին հոգու ինք դուսննական հու ոզմա թողքյա աղջիկը տղենա ասում դուտուսեք տղան աղջիկանը վերջը տղան աղջիկանը վեր շատ ասում դուտուսեք աղջիկը թա լավ Ես դուս կեկամ, դու կքնաս ես ինչտեղը մին աղբյուր կա։ Մին սև էց, մին գել մի սպիտակ էց, միշտ կաման է տղբրան ճուր խամում։ Լոկ կտաս երինիս էց սպիտակ էցի մաշկը նստես, կստուսյա ուննական լուս աշխար։ Իսկ վեր շիլինգի սև էցի մաշկը նստես, դուսյա ուննական ավելի մթեն աշխար։ Աղջկանը կենդիրան կապումա, ցիկեն տամ դուսոնում Ինքը կնամը է տխբիրին կոշտը, լոկ տամ երենում սիպտակ էծի մաշկը նստում, սվեցը կյամա տրան հարուտան վրկցում։ Տղան կնամա մին պարավոտոն նիմունում, ճիրոզում, պարավը գրախտը գյուզումա պիրում տամ տղին, տղան խմումա հրցունում թա, ծեր կղակմը ջուր չի կա, պարավը թա, ըխբիրին աշկը մին օշապ կապալա, ամմն որ միր աղջիկ ենք տանում, վեր մին խրեք ջուր տա։ Սոր թակավեր է աղջիկանը հերտնա։ Տղան քինամատուս կամ ղբիրին կոշտու տստում թակավերեն աղջիկանը լեհա օզում ընթատան ու շապեն։ Ու շապը մտանում ասում պատարնդիկած օշապոթովա Ատուհուս ինչուս ինչ միլլաթս վեր ռիսկը սրալ ինձ ասում ես թա պատարնդիկած տղան ցերքեն կոպալով ու շապն գլխին վեր թխումա օշապ արնա փլալումա վերնգյում հոգին փչում Թակավերեն աղջիկի ցերքը կողոմա արնեն մաչը, տղեն հալավը պծիրցունում, դոլվեն ցերքավը թխում, Ձերքին հդկը թողնում իրան։ Խաբարը հսնում է թակավերեն, թաու շապեն սպանալն, աղջկանը տել զադալ։ Թակավերը վեր հրցնում է թա հուաու շապեն սպանալ, շատ ջահել տղեր քնքինամ ասում են ես եմ սպանալ, աղջկանը ես եմ զադալ, էլ կարմ չինգիդան թա ու շապեն սպանողն ու թակավերն աղջկանը զադողը հուայելար։ Աղջիկը լուղջին ջարգա վննակցնում հլավնեն պեսերցնելավ, քինամա տղեն կթանում։ Ձեն տամթա ապա ապա հասե ինձ զադողո էսալար։ Հարը տղն հրցնում աթակս ինչ լովո թունանեմ որ դու իմ աղջկանս զադալս։ Տաթա վեշ մի պեն ոզում չում։ Մենակ ինձ դուս գալիք լուս աշխարք։ Թակավերն ասում է այն այս ինչ տեղը իմ զումբրուտ ղուշկա։ Դրա ճոտերը ամենտարը մինոց կյամաոտում վեր դու կարես էտոցին սպանես ճոտերը զադես այդ ղուշը քս դուսաուննական լուս աշխարք։ Տղան հղայանում քինում է տղը տեսնում օծը նորա ծառավը պիցրանում օզմալ հա հուշին պյունը մտնե ճուտերեն օտե ցերքեն կուպալավը թխումա օծին սպանում վրկցում հուշնել վրկեց ալարմի ճղցակալ պերալ թա օծին իրա վրկցի սպանը տղեն վր տեսնումա օզմա թա տրալ կլխն կցի ճոտերը պյունան կլխնն պիցրցունում ընթա մամա մամա տայա մեզ զադալ հուշը քարնեն հոլին վրակցում Տղեն թա քսիշ լյուտունանեմ վերիմ ճուտերես օցին ռխանը զադալս։ Տղան թա քզանա վեշ մինպեները ոզում չում։ Լահինս դուսկա լուս աշխարք։ Ես զումբրուտ ուշը թա քինա օխտու վղճար ու դիմակ։ Մինգել օխտու յոխա երկալ։ Թվերես ղաթումնստե վրդղ ծկլթամ ընդեղ մին վղճար ու դիմակ ու մին յոխա կքսիս պերանս քստուսու մնական լուս աշխարք։ Տղան քինա մա օխտու վղճարին քոնում մորթել տամ Տիմեկնեն յորոնոմ օխտույու խայել թխելտամ, տիմեկները նհտինում հիբումը կամ ուշին կոշտը։ Ուշը դրան յուրան թվերեն գատումը լավ տղվարոմա, յետնանել ասում պենտ կփռնես, վախես լուչ։ Շատ երկան տեղ վեր թրչումն անցկենում հենք դիմագնան հենք յուխան տամա ղուշեն երկու դիմագնան երկու յուխան հիբավը ցերքան վերակցում ղուշը վրելայա ցկլթամ տավիրան բուդան կտրումա գցում պերանա Խոշու լեզվին տակ էին երկու բուտնել ապահում, վեր քշանումն ասումա հսենք երկած։ Տղան թայե վներս տնբրալ այ կարամչում։ Խոշու լեզվին տական տղեն մսի տուսյանում, տինում կտրած դղը, յուրան թփրամինը պուկում, քսում, տղան լուվանոմա երկենում։ Ղուշու տղա տետա տերնում, տղան էլ քերամա յուրան աղբորցու սպանում, կուճուլուղ չգանան հետ պսակվում, հորո տանը տղեն տրոթունանում։ Օխտը աղբոր մին քուրը։ Օխտը աղբերին ու մինգել մին քուր։ Մին օր այդ աղջիկը վերտանան դյսակյամ։ Մին օշապ կյամ այդ աղջկան ասում թա դու քինել պիտիս էս ինչտեղը մի տան մաչի մի մռել կա։ Նրան հացը շինիս ու տցնես, չայը գցիս խմցնես, տոնը սիրփիս, մնա քելավանա, ստանը պեներ լոխանես, հանցու այդ մռալը սաղանա։ Էդ աղջիկը կինամա, էդ խոսքերքը յուրան հորն ասում, հարեղջկան ասումա, վեր մինգել օշապը կյա իտի պեներասը, կասես պենչոնես կինադարդիտ։ Իտի մին քանի հետ, էդ օշապն է աղջկանը պտահումա, էդ խոսքերքն ասում, աղջիկի խոսում չի։ Օշապը տրանը ծեր չքաշում։ Միշտ տրան ջհումա, էդ խոսքերքը ասում։ Մինորել էդ աղջիկն ասումա, ակիննականամ տեսնամ, ես ինչպենա է, վրես օշապը միշտ ասումա։ Դա Երակայնում հղեինում քինամ էդ ուշապեն ասած տեղը։ Խստնում եմ իմ պալատ, տեսնում եմ օխտ օթախ վսկավ լիգի, մին օթախում էլ մին մռալ վեր տիրած, կողքը օթախումն էլ մին մռած խոխա էլա վեր տիրած։ Էս աղջիկն ամենուր այդ մարդին հացը ջուրը շինում ա, տոնը սիրփում, տանը պեներ լոխանում, այդ մարդին լավ ուտուցնում, խմոցնում, սղացնում։ Դրան այդ այդ աղջիկը մենք էլ այդ խոխենա սղացնում։ Մին օրել այդ աղջիկը կյամա ասում, Քինամում քաղաք, հուվա ինչ ուզում։ Այդ սղացած մարդն ասում է, ինձ էտը մի տենակ կբերես։ Էն տղանը ասում է, ինձ էտը էլ մի թութակ կբերես։ Դա վեր քինամա քաղաք, համ տենակն ապիրում, համ թութակը։ Այդ մարդը տենակը երանում, որ ուրան սպանե։ Ես աղջիկն ասում է, հե, բայ ես կս սղացրալ եմ, որ կս սպանես։ Ասում է, համը թողում չէ, որ ուրան սպանե։ Դրանա եթե այդ աղջիկը տրանասում է, քինենք իմ ծնողներս կոշտը ընդեղ ապրենք։ Այդ մարդն ասում է, չէ, իմ տեղս ստեղա, վեր ստեղս դուսկամ, էլ սաղ չմննական։ Մռնլականում, այդ աղջիկն էլ ասում է, մռնել չես, դուսե քինիկ։ Դա տեղը դուսակեմ քինամն։ Վեր հսնում են այն մին աշխարհքը այդ մարդը մռնումա։ Այդ աղջիկը լացայնում լաց, ետնան երկենում քինամ էլա այդ պալատը։ Տեղ այդ տղան այդ աղջիկը փսակվում, աղջիկը դրան յուրանում, կամ յուրանցնողներին կոշտը։ Կամա տեսնում հարը մարը բեքե պրաված հալանգած տան ծրծնում աթա խետի բեքե փկ տահանքթա շատ տարիներ առաջ մեզ մեն աղջիկ այլել ստիմին ու շապու պտահալա օշապնել ասալա էսի շտեղը ստիմի մռալկա քինել պիտիս նրան ջուրու հացը շինիս տոնը սիրփիս տանը պեներ լոխանես նրան լավ ուտուցնես խմցնես սղննականա դրանա եթե քեցալա էլ եկալ չի մերակարոտու քշիլան իստի հելվալնք մաշվալ տայետա տերնում թա պայես լհացեր աղջիկն մլի տահանք հվատում չն Էս աղջիկը յուրան գլխին եկած լող նաղլանում, տահանք նոր հավատման։ Այդ աղջիկը դրանա յետը նշանած յուրանում, կամ յուրանցնողներն կշտեն կենում։